mwaramukije mwese muri ko murakurikira ibiganiro bya radio isanganiro nikaze murano makuru mu kirundi yo kuri no murango agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru ariko harahimbazwa imyaka 60 iheze umuganwa atari umugani agwa gasore agandaguwe e, murano makuru murumva umuhinga Emire mworoha mu byakahise avuga ko harabagomba gukurikira iragi rya gwa gasore ariko imvugo itaheza ngo ijane n'ingiro mu ya rumonge naho abantu batanu bo mu mazone ya minago na mariza yo mu makomine ya rumonge na burambi yo mu ntara yo muri iyo ntara nyine baranyurujwe n'abantu gushika ubu bataramenyekana turabafitiye na bucana yandi y'uno munsi aho ibayagira ku guhitamo kuguma mu gacerere kuri bamwe inyuma y'ibihe by'injyane nka kimwe mu bishobora gutuma haba amabi y'ikivunga aya yandi ni mu kuri mikoro ni Arthur Kavabushi mu buhinga bw'ibyuma afashijwe na Alphonse Kubwimana sangwa ikaze kandi Isanganiro Isanganiro Yadiduza turabahaye ikaze kandi murano makuru tuyahere mu gisata cya politike aho uno munsi haheze imyaka mirongo itandatu umugano wa rudoviko gasore agandaguwe akaba ari nawe yarondeye intayo yo kwikukira Burundi ibirori bikaba biko bibera nga mu gisagara cya bujumbura muri icyo gisata nyine e, um, hari abagomba gukurikira iragi rya rwagasore ruwi incungu y'intaha yo kwikukira nko guteza imbere igihugu ubutungane kuri bose ariko imvugo ngo ntijyane n'ingiro bishyikirizwa n'umuhinga mu mire miremworoha akavuga kandi ko umugambi w'amakoperative ari we yawutanguje akabona ko abarundi bakwiye gusenyera ku mugozi umwe mu gutsimbataza intahe yo kwikukira tumukurikire harabaye indyane kuva mu mu nama nshingamateka bimwe bita kazaburanka na moromviya byari ibintu byasubiza inyuma uburundi mu ngabo harabaye no mu nyuma nyine ubundi bwicanyi ariko rero tuvuga yuko igihugu kiraca mu ngorane nyinshi mu buzima bwacu turaba rero ibyakozwe tugaheza tukarondera ingene twokomeza iyo ntayizwi ukwikukira tugakomeza demokarasi tugakomeza iterambere rya bose tugakomeza no kumvikana n'ibindi bihugu n'ubumwe n'amahoro n'urwaruka rwo kwizukira gukunda igihugu nk'uko gasore yagikunze takatubera akarorero tugaheza rero tukamufatira ko kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu Eh, muri cyo gisata nyine mu ntara ya karusi eh, mu ntara ya kirundo nako buramatari w'iyo ntara ahamagarira abanyakirundo kudoma k'urutoki abo bose bikeka cyangwa bafise ibigwanisho bishobora guteza umutekano muke kuko umugizi wa nabi atagira iharama kandi yaturikije aturikije ikigwanisho gicira gihitana abatari bake bwitarobanuye umurimye canke umukozi wa leta ibyo yabisikirije kuri uwa gatatu aho abanyakirundo bifadikanije n'abarundi bose mu kwibuka mu kwibuka imyaka 60 iheze umuganwa Rudoviko gwa gasore agandaguwe mu ntara ya Karusi naho buramatari w'iyo ntara asaba ko bose eh, abana bose bahevye kwiga kumbo zitandukanye muri iyi myaka ibiri heze bosubizwa ku ishuri ibyo akaba yabishe yabishikirije kuri uwa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'incungu yo kwikukira ku Burundi ku mugwa mukuru w'iyo ntara Mbarushimana Karini yamenyeje ko byabonetse ko abana biga ari bake mu ntara y'indero ya Karusi kandi ngo kandi ko bana bana ngo kandi ko n'abatanguye ahenshi baheba ntibabandanye kwiga gushika baheze bari mu gashobo k'igipolisi cy'inyamiramabi ingozi kuva ku mugoroba wa kabiri bafashwe bariko basengera mu rugo ruri muri quartier Kinyami mu gisagara cya ngozi ataruhusha bafise mu gipolisi bamenyesha ko bagiye kuvugana n'abajeje intwaro ngo barabe ingingo bufata na bujya harimwo abana bakiri bato n'abavyeyi bahetse ibibondo ni nkuru tubaza apolire muzagara abantu batanu bo mu mazone ya Minago na Mariza yo mu makomine ya Rumonge na Burambi yo mu ntara ya Rumonge baranyurujwe n'abantu gushika ubu bataramenyekana mu gicugu cy'uyu wa kabiri mu miryango yabo basaba yabo bakaba basaba intwaro n'abajeje umutekano gufasha kugira ngo ababo bamenyekane iyo bari n'icyo bakurikiranwa ko mu ntwaro muri zone Minago bavuga ko bafadikanije n'igipolisi bariko barabarondeza Jean Pierre Misago amakuru dukura mu gacimbira imidodo ku mutumba wa muhuzu muri zone minago avuga ko abantu bataramenyekana baje bavuga ko ari abajejwe umutekano buguruje ku muhana wa alexi nimubona umwe mu barongoye ako gacimbiri ka midodo ayo makuru yemezwa n'uwurongoye zone minago yahashitse bumaze gusambura avuga ko uwo mutama w'imyaka mirongo itandatu yuguruye abo biyita abajejwe umutekano baca baramuhagarika n'abahungu biwe babiri n'umwe n'umukozi umwe abo bantu uko ari bane burijwe imodoka ritagira imparati yari yahagaritswe kure y'uwo muhana wa alexi baramanuka bagana ibarabara ry'igihugu nimero zitatu rihuza ibisagara bya rumonge na bujumbura bariko baramanuka bahuye n'umunyagihugu wo ku mutumba buhinyuza nawe bashira mu modoka barabandanya nk'uko eliya rusoya umukuru wa zone minaga bishikiriza mu nyuma yo kwishikira aho mu midodo mu gitondo cy'ikirundo cyo kuri uyu wa kabiri ari kumwe n'inyamiramabi uwo arongoye zone minago avuga ko yabimenyesheje inzego zimukurira kandi ko baba bajanye mu nzira zerekeza mu gisagara cya bujumbura ubu bakaba ariko baratohoza neza kugira bamenye neza aho bo bapfungiwe n'icyo bagirizwa ikimaze kumenyekana mu ntwaro ngo nuko hoba hari kwihorahorana bifatiye ku matati y'amatongo Eliya rusoya asaba ko muri uwo asaba abo muri uwo muryango ko nabo bagize icyo bumva kuri abo babo bogishikiriza intwaro n'igipolisi jean Pierre misago murumonge rumonge radiyo isanganiro arakoze jean Pierre misago tuve mu rumonge dugaruke mu gisagara cya bujumbura aho abanyagihugu ba muri karitsiye kibengarira rekomine muha mu gisagara cya bujumbura bavuga ko bafise ubwoba kubishobora bishobora kononekara bivuye ku isegenya uruzi kanyosha eh, rudakingiwe neza muri iki gihe hegereje igihe cy'imvura babona ko utwigoro bakoze kugira inkengera z'ubwo ruzi rukingigwe rusanugwe nako eh, twabaye tudakwiye eh, twabaye inkewa bagasaba abatware gufasha kugira icyo kibazo gitorerwa umuti ni nkuru tubaza irambona turi kuri ruzi kanyosha ku gace kagabura na gisyo ku nkombe z'urwo ruzi haraboneka ko hariko harabomoka abanyagihugu bo muri ako gace mu kugira bakingire izo nkingi bakavuga mugabo ko urwo ruzi ruguma rushobora guhusha inzira bagasaba abategetsi gukoresha uburyo bukomeye kugira batore inyisho y'umuti w'icyo kibazo icyo dusaba ni uko bahadukorera neza ikintu gikenewe vuba niba uri buri wadufasha ni uko bozana imashini niba uri bikamara indwi zibiri igira kiraje ikacinzira amaka mu kiyaga Tanganyika ivyo biruko mu gihe muri quartier kibengarurare hacibonekeza ivyononekaye kubera umwuzurira w'ubwo ruzi kanyosha Sheira irambona arakenuye tubandaniza no makuru mu gisata c'amagara yo mu mutwe aho bamwe mu bahoze bihereza ibiyayura mutwe bavuga ko byatumye babaho mu buzima bubi aho hariho abanduye n'indwara zitandukanye babishikirije mu kiganiro kuri ubu wa kabiri kuri uyu wa kabiri cyatunganijwe n'ishyirahamwe gishinze kugwanya ibiyabiramutwe ABMPD mu funyafunyo y'igifaransa mu gihe hahimbaza umunsi wahari wa magara yo mu mutwe Valentin Havyarimana rirongo yagatera kama abarezi gufasha mu gikogwa cyo kugwanya ikoreshwa ry'ivyo biyabiramutwe mu gwaruka ni nkuru ya Jean Marie Mayonga ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe mu Burundi ngo si iby'imbeshere nk'uko vyemezwa na bamwe mu bahoze babyihereza mu gwaruka bakavuga ko igihe babyihereza vyatuma baja mu ngeso mbi muri izo ngeso bakavuga ko hari abafata ingeso z'ubusuma abandi nabo bakaja mu ngeso z'ubusambanyi aho hariho n'abahandurira indwara zo mu mutwe twabyita umutsi kuko umwanya ntabikoresheje narumva ko neza ko ngwaye mu buzima naciyemwo ntivyari vyoroha kwanza ko ndabironka kuko nategereza gukora ibyo ari byo byose kugira ngo ndabyihereze no kwiba gusambana byose ushobora kuyiha umugabo kubera amaye amafaranga njye kubirondera ubwo rwaruka rwahoze rwihereza ibyo biyayuramutwe bagakebura abandi bo bakibikoresha kuvavanura n'iyo ngendo kuko ngo atakiza irimwo atari urupfu akamonotera bonda bakwanza jewe araheze umwaka n'inusu ntiwashobora kumenya ko ari jewe ndi hano imbere yanyu bashiki banje basaza banjye ugwaruka njyewe nubabwira ko ari uruhendo runini cyane cyane mu kwihereza ijya karibu ijya karibu ubu njyewe ndayidefinisa ni nko karibu mu kuzimu kuko ni akazoza kazokwereka oya atari kukwereka urufu indwara ziri imbere ibiki ubuzima bubi valentin habyarimana arongoye ishyirahamwe ryemeje kurwanya ibiyaruraramutwe abmpd agahamagarira ababyeyi gufasha mu guhanura ugwaruka kwirinda kunywa ibiyayuramutwe ibiyayuramutwe iyo uri kurabifata bishobora gutuma urwara indwara zo mu mutwe twebwe icyo tuvuga gute bivuga yuko umuntu umaze kubona ko anywa ibyayuramutwe si uwo gutakaza si uwo guta ni kumwiyegereza ukamubaza impamvu yafashe mutwe, kuko zishobora kuba n'ingorane ziri mu muryango zishobora kuba n'ingorane ziri mu mashuri cyangwa abantu bamufata nabi mu burundi ibiharuro byerekana urugero rw'abafise indwara zo mu mutwe biturutse yuko bihereje ku bwinshi mutwe ntibiraboneka ariko ikiboneka ni uko abatari bake haba mu rwaruka bafata ibyo mutwe ukuri kwamye tugaruke kuri ya nkuru yo mu ntara ya ngozi aho abayoboke baze biya mirongo na bane bari mu gace y’igipolisi cy'inyamirama bingozi kuva ku mugoroba wa kabiri bafashwe bariko basengera mu rugo ruri muri quartier Kinyami mu gisagara cya ngozi ataruhusha bafise mu gipolisi bamenyesha ko bagiye kuvugana n'abajeje intwaro ngo barabe ingingo bofatana bujya harimo abana bakiri bato n'abavyeyi bahetse ibibondo Apollinaire Muzagara mu ijambo yashyikirije kuri uyu munsi buramatari w'intara ya ngozi asaba abanyengozi gukurikiza impanuro ziri mu ijambo umuganwa wa gasore yagiye ashyikirije igihe yari ahejeje gutsinda amatora ya mirongo itandatu na rimwe ijambo ryumvirijwe n'abari bitabiriye urwo rubanza bode baranyikwa agashima ingene hitabye abatari bake ariko agakebura abarongoye amashure guhimiriza ugwaruka rukitaba ku bwinshi iminsi mikuru nk'iyi bumvirize amajambo aho bamenyeshwa kahise k'igihugu gutyo ngo rukure rukurikiza iragi ryabo bagize icyo bamarira igihugu ngo Burundi buzoronke abarongozi beza basubirira abahari muri iki gihe akabivuga kubera kuri uwo munsi ibiro vyatanguwe nk’uko ya misa yitabye n'abanyeshure ba etipode baranyikwa agashimira ishengero katolika ritanga umwanya ku minsi nk'iyi mbere rikingo rikerekana ikibanza riha iminsi mikuru nk'iyi imigambwe cndb fdd sahwanya fodebu senere itona kodebu iragijandadaye akaba ariyo yashyize ingori z'amashurwe ku cibutso c'icungu z'uburundi kiri ku mugwa mukuru w'iyo ntara ku migambwe cumi n'umwe izwi n'amategeko ikorera ari ngozi ponari muzagara radiyo isanganiro ku ruhara ububirigi bufise mu rupfu rwa gasore kuri uwa gatatu uyo aho imyaka mirongo itandatu irumanyirwa agasora agandaguwe uwo mwanditsi yashize ahabona ibyemeza ko ububirigi bwagize uruhara runini mu rupfu rwa gasore ingaruka mbi z'urwo rupfu zikaba zikibonekeza ku gihugu cy'u Burundi gushika uyu munsi ni mu mukurikire mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'iradiyo y'abafaransa RFI asubigwamo mu kirundi na Ahmed Mutore aho havugwamo yuko abakenyezi b'abo babirigi batwara ubukoroni icyo gihe batekewe n'ubwoba bumvise ibyapfundikiwe muri iyo nama byatumye bashaka no gutanga iyo nkuru mu binyamakuru ikindi nacyo ni uko umwami w'ububirigi boduwa yifuza euh, gukingira uwarashe kwa gasore n’abamufashe ariko ubutegetsi euh, bw'ububirigi bukaba euh, bwahisemwo kutabikora kuko bwatinya ko mu burundi hohava haduka uruhagarara bigahava binakwegera abandi babirigi baba mu burundi ico gihe muri ruheshi igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri iminsi mike y'imbere y'uko uburundi bwikukira umushikirizamanza w'umwami w'i buruseli raymond charles ubwiwe akaba yashikirije ko ububirigi bufise uruhara ruboneka mu igandagurwa rya rwagasore ngo kubera ko bitumvikana ukuntu uwarashe rwagasore euh, yaciye anyongwa bidatevye akavuga ko uruhara mu rupfu rwa rwagasore rusangiwe hagati n'abamugandaguye n'ubutegetsi bw'ububirigi ububirigi butegerezwa kwemanga ingaruka zakurikiye entre les comploteurs et entre la Belgique. La Belgique doit assumer toutes les conséquences de ce constat, c'est évident. vuga undemeshe nkuko twari twabibemereye bujana yandi yuno munsi bayagira kuguhitamo kuguma mu gacerere kuri bamwe inyuma y'ibihe by'injyane nka kimwe mu bishobora gutuma haba amabi y'ikivunga Blaise Izerimana yanonoso ibijyanye n'imibereho y'abantu avuga ko iyo abantu babat batayaze ku kibazo ku bibazo bibahanze ako gacerere gatinda kakavamwo injyane z'ikivunga oma niyo nkuru kubw'uwo yanonosoye ibijyanye n'imibereho y'abantu imvo nyamukuru zituma haba abantu bahitamwo uguceceka mu kibano mu gihe hatabuze ibibazo byo kuvuga ngo ni ubwoba bwo kugirirwa nabi canke kuraba inyungu canke agahombo koba mu gihe ushikirije ibyo vyiyumviro aba azi uwo muntu bariko baragirira nabi avuga ati ahubwo ntiyorubona Blaise Izerimana avuga ko iyo ako gacerere kagumyeho canke ukunigirwa mu menshi hatinda hakaduka amabi y'ikivunga aturutse mu kuniganwa ijambo kw'igihe kirekire ashobora kuba yari afise icyo avuga akabona mugenzi we ariko aragirwa nabi muga kubera gutinyirira umutekano wiwe akagira ati eh kumbure nanje bihava bingarukaho ntacyo apfunze mugabe ku mutima kandi wewe azokubona nabi ni ukuvuga muri we abafisi igisebe kumure ashobora kuzokwihora nibyo bireza rero bikabyura kagatima kukwiyumvira ati ubwo umugwi wacu ntugomba guterwa abo ntibagomba kuduhonya niho havukira ka kantu kukurondera kwikingira kugira hajeho icuka ciza gituma abantu bashikiriza ivyiyumviro mu midegemvyo uwanonosoye ibijanye n'imibereho abona ko kimwe mu vyoshigwa imbere ari ubutungane butunganiriza bose atankunzi hariho igikorwa kininiya kigaruka ku ruhara rwa leta kuko ubutungane bimeze neza burya n'igisata gitebeza gukurikirwa na leta leta rero ibwirizwa kubanza gushyiraho ubutungane bumeze neza ku buryo uwo muntu icyo wabonye kimeze nabi ushobora kuvuga uti ndashobora kuyishikiriza ubutungane hamuwagiwe nabi ashobore gutunganirizwa najye wenda kivuze ndafise ukuntu ashobora gukingirwa ikindi abona coteza imbere ingendo yo kuvugana ngo ni ibimenyeshamakuru bibicishije mu guhimiriza ku kamaro ko kugira umwidegemvyo mu gushikiriza ivyiyumviro obe niyo nkuru n'umutumire wiwe barakenuye aha naho nsoreje amakuru mu kirundi twari twabateguriye nkaba nongeye kubasaba imbabazi ku tunenge twagiye turibonekeza ndabashimire ko mwayakurikiye nshimire na Alphonse kubw'Imana yafashije mu hinga bw'ivyuma Arthur Kavabushi nabashikirije ndabifurije kugira umunsi mwiza w'akaruhuko murakoze